Sura 78 An-Naba Vijest Meka 40 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Amma yatasaalun O čemu oni jedni druge pitaju o vijesti velikoj o kojoj oni različita mišljenja imaju to nije dobro oni će saznati sigurno i još jednom to nije dobro oni će saznati sigurno. Alam arda mihada. Zar zemlju posteljom nismo učinili? Wal jibala awtada. I planine stupovima. Wa khalaqnakum azwaja. I vas kao parove stvorili. Wa ja'alna nawmakum subata. I san vaš počinikom učinili. I noć pokrivačem dali. I dan za privređivanje odredili. I iznad vas sedam silnih sazdali i svjetiljku plamteću postavili وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا mi iz oblaka vodu obilno spuštamo لنخرج به حبا ونباتا i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje وجنات ألفافا i bašče guste إن يوم الفصل كان ميقاتا dan sudnji je zaista već određen يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا dan kada će se u rog puhnuti pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. جهنم كانت مرصادا Džehennem će zasjeda postati للطاغين مآبا nasilnicima mjesto povratka لابثين فيها أحقابا u kome će zauvijek ostati لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا u njemu svježine neće osjetiti ni pića okusiti. Illa hamiman wa Osim prele vode i kapljevine. Jazaan wifaqa. Kazne prikladne. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Oni nisu očekivali da će račun polagati. Wa kallabu bi ayatina i dokaze naše su pretjerano poricali. A mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. Inna lil mafaza. A onima koji su se Allaha bojali željeće se ostvariti. Adaiqa wa Bašće i vinogradi. Wa kawaiba I djevojke mlade godina istih i pehari puni. La jasma'una fiha laguvan, wala kizaba. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Rabbi samavati wal ardi wa ma bejnahuma rahmani la minhu hitaba. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih milostivi kome neće smjeti niko prvi riječ prosporiti. Jauma jakumur وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا Na dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. Zalika al-yawmu fa man faman sha'a ila rabbihi ma'aba. To je neizbježan dan, pa ko hoće, gospodaru svome će kao utočištu poći. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Mi vas na skoru patnju upozoravamo na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do zemlja ostao.